บุ๊กทูเก้าสิบสองเดวิอนสดวาอนุประโยครองลงมาที่สอง Складно підрядні речення із що два. ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน Мене дратує, що ти хропиш. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Мене дратує, що ти п'єш забагато пива. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า Мене дратує, що ти приходиш так пізно. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Я думаю, що йому потрібен лікар. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Я думаю, що він хворий. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Я думаю, що він тепер спить. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Ми сподіваємося, що він одружиться з нашою дочкою. Ми сподіваємося, що він має багато грошей. Ми сподіваємося, що він є мільйонером. ดิฉันได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Я чув, що твоя дружина попала в аварію. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Я чув, що вона лежить в лікарні. ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Я чув, що твій автомобіль повністю розбитий. ดิฉันดีใจที่คุณมา Мене тішить, що ви прийшли. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Мене тішить, що вас це цікавить. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Мене тішить, що ви хочете купити будинок. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Я припускаю, що останній автобус вже поїхав. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Я припускаю, що ми повинні взяти таксі. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Я боюся, що я не маю при собі грошей.